Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ Անահիտ Լալայանը։ Այսօր զրույցը կծավալվի մարդուն հաճախակի իրենց մեջ առնող իրարամերժ հույզերի մասին։ Հերախոսակապ Ասկերանի շրջանի հետ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի եւ Հոլանդիայի երիտասարդական միությունները Ստեփանակերտում հերթական անգամ կազմակերպել են ամառային ճամբար։ Մանրամասները քնարբաբայանը կներկայացնի։ Մեր հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։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 միայն այդ ժամանակ է բացահայտում, թե մարդը ինչպես կարող է արձագանքել։ Հանգիստ իրավիճակը զարմանում է, այսինքն ամեն ինչ մարդուն բնորոշ է։ Ցանկացած արձագանքման միջոց տարբերակ մարդուն բնորոշ է։ Եվ պետք չէ ոչ մի անգամ ասել, որ գիտեք, ես այսպեսի բան չեմ անի կամ ես այսպես կվարվեմ անպայման։ Չէ, դուք ինչքան էլ պատրաստ եք, միևնույնն է։ Ոստի մենք առանձնացնում ենք հանկարծակիության հանգամանքը։ Մեկ էլ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 Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ մեղքերը քո ես չեմ կարող թվել ես չկա եթերում օրվա օգոստոսի 13-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփաթ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ 1999 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ օգոստոսի 12-ը հռչակվել է որպես երիտասարդության միջազգային օր։ որ. Աշխարհում առաջին անգամ երիտասարդության միջազգային օրը նշվել է 2000 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Երիտասարդների մտավոր կարողությունները զարգացնելու եւ ինտելեկտուալ մակարդակը բարձրացնելու երիտասարդների ազատ ժամանցն ու հանգիստ նպատակային եւ արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժինը օգոստոսի 12-ին կազմակերպեց ինտելեկտուալ խաղ մրցույթ նվիրված երիտասարդության միջազգային օրվան։ Խաղին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել Ասկերանի քաղաքային համայնքը եւ շրջվարչակազմը ներկայացնող թիմերը Այգեստանի, Աստխաշինի, Իվանյանի, Խնապատի, Նախիջևանիկի եւ Նորագյուղի թիմերը։ Մինչ խաղը սկսելը մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Ռուզանա Մկրչյանը ողջունելով ներկաներին շնորհավորեց երիտասարդների նշանակալից տոնի արդիվ, կարևորելով նրանց դերն ու նշանակությունը մեր հասարակության զարգացման մեջ։ Ռուզաննա Մկրչյանը խաղաղություն մաղթեց երիտասարդներին, իսկ այսօրվա մեր խաղաղությունն անդորը հսկող երիտասարդ զինծառայողներին անփորձանք ծառայություն։ Նա հորդորեց երիտասարդներին անմասն չմնալ պետականաշինության եւ տնտեսության զարգացման գործընթացից եւ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում ցուցաբերել ակտիվություն եւ Արցախի նորանկախ պետության համար լինել արժանի զավակներ։ Ապա տրվեց ինտելեկտուալ խաղի մեկնարկը մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի երիտասարդության հարցերի կազմակերպիչ Նինել Գաբրելյանը ներկայացրեց ժյուրիի կազմն ու խաղի մասնակիցներին։ Խաղն ընթացավ 3 փուլով։ Յուրաքանչյուր փուլում ընդգրկված էր 10 հարց։ Փուլերն ընդհատվում էին Բերդ համույթի երաժշտական կատարումներով։ Հարցերը բավականի հետաքրքրաշարժ էին ու բազմաբնույթ։ Ուշագրավ էր թիմերի միջև ակտիվ մրցակցությունն ու միմիայն հաղթելու վճռականությունը։ Նշեմ, որ հիմնական պայքարն ընթանում էր Աստխաշինի եւ Նորագյուղի թիմերի միջև։ Հաշվետար հանձնաժողովի նախագահ Մելանիա Սարգսյանը շնորհավորելով երիտասարդներին տոնի արթիվ ներկայացրեց խաղի արդյունքները, ըստ որի առաջին մրցանակային տեղը զբաղեցրեց Աստղաշինի թիմը, երկրորդ հորիզոնականում էր Նորագյուղի թիմը, կերորդ տեղը Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի թեմա։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերն արժանացան Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պատվոգրերի եւ դրամական պարգևների, որոնք հաղթող թիմերի ավակներին հանձնեց վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հայրյանը։ Երիտասարդության միջազգային օրը եւս մեկ առիթ է, որ เป զի մեր երիտասարդները գիտակցեն, որ նրանցից է մեծապես կախված Արցախ աշխարհի ապագան, ու ամենակարևորը՝ գիտակցեն, որ այսօրվա աշխատանքի մեջ է թաքնված վաղվա հաջողությունը, եւ որ նա է համարվում երկրի վաղվա օրն ու նրա հաջողության գրավականը։ Ու ինչպես Գարեգին Նշտեհն ասել, եթե ուզում ես գուշակել տեսնել մի ժողովրդի ապագա, նայիր նրա երիտասարդությանը։ Համոզված եմ, Մեր երկրի ապագան հուսալի ձեռքերում կլինի։ Հերախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Քո սիրո տապից հալվող ստվերները Որ կգաս դու դեր քո ետևից և Կբացես նորից լույս կորերից Եվ չամպից ոգնած քո աչքերի հորձանքը կբերի արև ու երազում է քեզ այսօր Չի լինի էլ մեր Ոչ տարապանք, ոչ լացել Չի լինի արդյունք այսօր Ես սիրում եմ քեզ Ես սիրում եմ քեզ այսօր Երկում եմ քեզ խաղում կոդերը Կբացեմ նորից լույսի մորերից Իմ ճամպից արպատ Քո հետքերի հորձանքը Քեզ կպարգևեմ այսօր Իմ սիրտը նորից Քո նսիրելի Մնացել չլինի արձում այսօր Ես սիրում եմ քեզ, ես սիրում եմ քեզ Այսօր Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիա եւ Հոլանդիա երիտասարդական միությունները Ստեփանակերտում հերթական անգամ կազմակերպել են ամառային ճամբար։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի եւ Հոլանդիայի երիտասարդական միությունների Ստեփանակերտում կազմակերպած ամենամյա ամառային պատանեկան ճամփարին այս տարի մասնակցում են ավելի քան 150 երեխաներ։ Ճամփարի կազմակերպիչներից Փաթիլ Բալեքջյանն է պատմում ճամփարի օրակարգի մասին։ Մոդավորապես 150-175 երեխա կա, ջամբարը երկու շաբաթ կտևի եւ ամեն օր օրագարք ունենք։ Օրինակի համար այսօր ամեն մեկ բահ մեկ ժամ է ունենք ծերային աշխատանք, երկ, տասախոսություն դարբեր նյութերու մասին, ասենք թե այսօր գարձեմ մարդկանց եւ կանանց հավասարության մասին բիթխոսինք եւ տասախոսություն հայության մասին, հայտադի մասին։ Ճամփարի համակարգող Ֆրանսիայի հայ հեղափոխական դաշնակցության նոր սերունդ երիտասարդական միության անդամ Հարութ Շիրինյանի խոսքով այստեղ ամենամյա ճամփար կազմակերպելու համար իրենք Ֆրանսիայում ամբողջ տարի տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում անհրաժեշտ գումար հավաքելու համար։ Մեր կորձը բավականին դժվար է, որովհետև մենք նման դարին պիտի աշխատենք Ֆրանսիայի մեջ, որ ֆինանսավորումը դրամատրենք աս ճամբարի։ Մենք օրինակ համար գազագերբենք տոմբոլաներ, մենք նամ ծաղի գրնանք ծախել, նվիրատվություններ ունենալ։ Այս տարի առաջին անգամ ունենալով նաև գապվեցանք ֆրանսական կառավարության եւ ներկայացինք մեր մարտահրավերական ծրագիրը եւ իրենք համոզվեցան, որ մենք շատ լավ կորձ կնենք եւ իրենք ալ իբր կառավարություն մասնակցեցան գումարովը։ Ես կգարձեմ, որ այս գետին վրա բավական աշխատանք ունի տանելու, որովհետև եվրոպական երկիները ընդհանուր առմամբ մարդու իրավունքներու պաշտպանող երկիներ են եւ մենք որ հոսքու կանք աշխատենք այդպես ներուն հետ որ ճշմարտաբար մեծամասնությամբ իրենք հարցակուրտի չեն գացած կամ նագավին չեն գացած կամ այլ գարելությունները չունեն երտալու մենք կփորձենք իրենց այս ճամբարի միջոցով դալ այդ ամառային հարցակուրտի մտնոլորդը խաղերով մարզանքով երկերով թատերական ցերային աշխատանք բայց նաեւ չենք մոռանալ նաեւ դաստիարակչական մասը ընդանուր սոցիալ նյութերու մասին Զրուցակիցս պատմում է, որ մինչև ամառային ճամփարներ կազմակերպելը իրենց միությունը տարբեր ծրագրեր էր իրականացնում Արցախում։ Ֆրանսիայի երեսատական միությունը, որ անունն է Թոյտանորսերունդ, այս տարի արդեն 3-րդ անգամն է, որ ճամբար կազմակերպվի։ Ճամբարը մեր երկիր ծրագրի մեջ բառունակ ենք։ Երկիր ծրագիրը 3 տարի չէ, որ գոյություն ունի։ Երկիր ծրագիրը արդեն 2001-ին ներկայություն ունի։ 2001-ին արդեն մեր երիտասարդականները գուկային Արցախ, որովհետեւ երկրի երիտասարդության վիճակը բարելավեն։ Այնադեն ես կհիշեմ, որ առաջին ինտերնետի գրասենյակը ասենք դրամատրված էր հոյտանորսունտի գոմե, ապա հաջորդ տարիներուն մենք սկսանք նաև վերանորոգել երիտասարդական գետրոններ Լաշուշի, Ստեփանագերդի կամ Մարդունիի մեջ, նաև Բերձորի մեջ, որովհետև Բերձորն ալ մեզ համար շատ-շատ կարևոր շրջան է։ Բայց աս ծրակինոր մեջ մենք բագասը սկացինք ժողովրդին հետ շփվելու։ Այսինքն մենք միան չէինք ուզեր կալ վերանորոգել, ֆինանսավորել եւ երթալ։ Բայց նաև դեսանք, որ պետք է այլևս ժողովրդի հետ շփվենք եւ ամենալավ ծևը ժողովրդի հետ շփվելու երեխաներով հետ շփվելն է, որոնք իրենք են որ հաջորդ սերունդ են, երիտասարդական սերունդը։ Հարութն ասում է, որ առաջին անգամ ամառային ճամփարներին մասնակցել է Լիբանանահայ երիտասարդների հետ։ Իրեն այնքան դուր եկավ ճամփարի գաղափարը, որ որոշեց ֆրանսիահայ իր ընկերների հետ եւս նման ճամփարներ կազմակերպել։ Իմ երրորդ տարիս է որ մասնակցում ճամբարի, բայց ատկի առաջ եկած եմ մասնակցած եմ նաև մեր Լիբանանի ընկերներու ճամբարի երկու օրով մասնակցեցանք եւ հոն է որ մենք հղացանք աս միտքը որ մենք ալ իբր ֆրանսիա երիտասարդական միություն ինչու համար պետք չէ ընենք այսպիսի ջամբարումը ես շատ իսկապես հիացած եմ որ դեսա լիբանանի եւ դասարտակամության դարածքորձ մարդունի մեջ եւ որոշեցինք այն օրվան ի վեր որ երիտասարդական բանանական ճամբար կազմակերպել 2013 14 եւ հիմա 15 երրորդ տարին է որ ես ներկա գտնվեմ Ֆրանսիայի նորսերունդ երիտասարդական միությունը ճամփարները կազմակերպում է Ստեփանակերտում։ Հարութը վստահեցնում է, որ նման որոշումը ինքնանպատակ չէ։ Մեր ճամբարը ընդհանրապես Ստեփանագերտի մեջ գլա եւ կփորձենք որպեսի լավ արդյունք բերել մեր ճամբարի մեջ աշխարհի նույն բադաններուն հետ, որ արդեն երկու դար առաջ կամ մեկ դար առաջ եկան։ Ամառ մենք այս տարի որոշում արենք նել աս ճամբարանորենը Ստեփանագերդի մեջ արդյունքներով հիման վրա։ Մեր մասնակցողներուն թիվը արդեն բավականին շատ է, որ 175 պատանիիս ենք, բարեպախտաբար վարիչ կազմը կմասնակցի 20-22 հոգով նաև Արցախի երիտասարդական միության օգնությամբ։ Նշենք նաև այս տարի առաջին անգամ լալով Հոլանդայի երիտասարդական միությունը, որ կմասնակցի մեր հետ, ոչ թե միանգամ մասնակցի, այլև գազմագերբե։ Մեզի ալ շատ լավ արիթմն էր, որ նաև իրենց հետ շավինք, շփվինք եւ Արցախի երիտասարդության հետ շփվինք եւ մտնոլորտ մգազմագերբին իր մեջ ճամբարեն նույնիսկ իդ որ դու վերադառնանք արդեն դարբեր դեսակի հայեր դարբեր երկիների եկող հայեր եւ բոլոր բոլոր անձերուն միտքեր մտիկնող մտնոլորտ մգլ արդեն մեր մեջ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը էր օրվա մեր հանդիպումը կավարտենք կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Յոհան Միշերը, շվեյցարացի գիտնական, բացահայտել է ԴՆԹ եւ ՌՆԹ նուկլեինաթթուները։ Էնի Օքլին, ամերիկացի կրկեսային արտիստուհի դիպուկահար Ջովանի Անելին, իտալացի արդյունաբերող 1899-ին հիմնել է Fiat ընկերությունը։ Ռիխարդ Ֆլիշտերլը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Դետլեվ Բրոնկը, ամերիկացի ֆիզիոլոգ, կենսաֆիզիկայի հայրը։ Ալֆրեդ Հիչքոքը, անգլո-ամերիկյան ռեժիսոր։ Տամարա Մակարովան, կինո եւ թատրոնի ռուս դերասանուհի։ Սալվադոր Լուրյան, իտալ-ամերիկացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում։ Ալեքսանդր Ռոտինյանը, ռուսաստանցի հայտնի էլեկտրաքիմիկոս, Ֆրեդերիկ Սենգերը, անգլիացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Բակ Կարտալյանը, ամերիկահայ դերասան, Ազատ Գասպարյանը, հայտնի հայ դերասան, Անդրեյ Սոկոլովը, ռուս դերասան, Անդրեյ Ֆեդորցովը, կինոյի եւ թատրոնի ռուս դերասան, Վլադիմիր Վոդովիչենկովը, ռուս դերասան։ Thank you